Horrein eh, berriz eh, pepiniar eh, asoratzen dugu ere bai. Eunta irurgoita bost kide ertzen duzularik, dira, denak enpresa buruak? Bai, bai normalki bai, bai, bai, bai. Bai, komertziotik, uh, ofizialetik eta, eta industriatik. E, badituzue ahemanak e, beste, mm, e, elkartearen bahnean kokatzen dira, adibidez, e, e industria eta komertzio gambara eta beste manera bateko erakunde publikoak, ez ze parte hartze dute oda zen? Bai, uh, eh, asieretatik, parka, uh, bai, CCI-ekin uh, eh, lotura azkar, azkar bat badugu. dugu uh, behitzen eta beita oraino parte bat, afen, bada eh, lan postu bat, zeseitik eben siberuan. Mm. Eh? Eta geho izan da ebai uh, eh, lotu uh, azkar bat uh, erri alkargoa eta hoaiko eskualeriko erri alkargoa ekin berriz ebe misio eta finanzamentu bat badugu. duk. Zomad langile, odazen? Biga. Biga, biga, eta mm, Elkarte gisa funtzionatzen du zer da estatutu juridikoa da? Bai, bai. bai. Elkarte bat. Bai, bai, elkarte bat ah. eta administrazio kontselu batekin eta eta administrazio kontselu hortan bat dugu uh, bai aitetxik, bai uh, bai uh, uh, uh, kide, kideak eta mm, bam, gero aipatuko dugu berriz, mena, bai, bai. Aipatuko dugu gehiago. Ogoita bosturte betetzen dituela, eta, bai justuki, pixka bat historian gibelerat joaiteko parada ere, emaiten dauku horrek, garaian sortzaileetan zen, Frantxoa Dazkon baitugu goizuntan eh, telefonaren beste puntan, Frantxoa Dazkon, egunon? Egun hon. Bon, autetxi eta irakasle zinen, eh, garaian sortu zelarik, oda zelkartea, eh, largoita amabostean, Bo, olako egitura bat gauza berria zen, eh, nundik gintzen ideia? Bo, ideia, mm, mm, historiari zo, uh, eh, adez bat tarzun uh, eh, sortu zian lehenik mila egin eta lautan hoita seian, ustailan. Eta Sibiroko garapenaz eta ekonomia zen nahi zaxolatu, Hoizian, lautan hoita seia. Ordean, ezentako sortzu izan, uh, eh, ordean, eh, bat hartzen hoi, eh? Uh, erdik eran, uh, bediatzen eta hito noita hamaretik aitzin, hasi flakatzen aitzela. Mhm. Industria hanitz uh, burtak zeratzen, mendietako etxalt sumait uh, eta langa beziak goatzen, uh, hoizian uh, uste diat, ebai, kontestua. Etorrian, mila bediatzuen eta hito eh, mobilizazio eta pentsaketa orokor bat eh, hasten duk sibeuan eta hoi autetxiek eh, zabaltzen di uh, populazioniari laboaier, empresaduner, asozio mundiari formazio instituzio, er, er bai eta, eta beste Ideazian mena, nuat ahi da hasi behua, nuat nahi du junarazi. Bon, jente hanis bildu zian, da biltzen zian, urte hanitzez, pentsamentuk eta hoien eabilteko. Gaizaberia zian, hoi, lan inaitzeko modela hoi, eta jente hanitz zian. Ordean, euh, talde hanitz eh, lanian uh, eh, aizutian, eh, analiza eta proposamen hanitz agertzen zian ere, eta proiektu berriak sortzen. Berdik erane, uh, ohartazie bi kantu arteko herri alkargoa berri bat sortzen dela, uh, urteetan, eta hunek hoideitzen zian sindika kantonal, komunote do komuna beno lehen zian, Unek eh, emaiten diok eh, legitimitat eh, eta laguntza dinamika horri, jenten dinamika horri, eh, hotz uste diat eh, indarberia, indarberiak hor sortzu diela. Eh, Paueko zeze jarrikin izan dira tirabirak edo izan dira ba, historio batzu, ez zirtuela Siberuaren beharrak asetzen, aipatzen aldauko hori? Bai, uh, eta Sibiua loturik zian paueko cci mhm. Eta hune getxea gazo handik egiten, eh, Sibioko enpreser eta proiektuer haboziz eta eh, uh, dinamikari. Bon, bena jale, haute txiek eta mobilizatuik zien jentek uh, eh, uh, nahizten nukendi uh, eta uh, uken uh, eh, sustengu gehiago sibeuak uh, eh, uh, uken lezan, uken litin lagungu hoik. kordian, hi urtez sibeuak pakatu dik, pagoeko zeseiko teknikalari bat, laguntza ekarteko denboa osuan uh, sibeuko eta proiektu er. Hmm. Zoin urte aipatzen aigira hor? Zoin garai? Ba, hoi da lautan hoi, lautan hoi gehen altian, lautan mm -hmm. hoietik, e, lautan hoi eh, bat etik mandezak hiu, edo lau arte hortan. Mm -hmm. Eta, bo, ben esperientzi horrik huts egindik, eh? Huts egintzo, nahi? Zer etzen eh, ibili? Nula? Zer, zer zen ibili etzena? Bo, bauek etzian, etzian bat, mm -hmm. e, bo, teknikalaiak helte bat egiten ahaltzina, menetzia sustengu handik be, be, be estrukturaz, eta sustut, e, eh, ba, zehia, etzian parte hartzen gyti edo bate, e, eh, sibioko dinamika, bon, hortan. Mm. horrek, e, horrek pentsamentu kasi gitik, eta uste diat, nahi askartu hiu sedetan eraniok, lehen ah, lehena ah, be eskietan ah, hartu behazela sibeuan gai horri e, erraiat eh, ekonomia eta preser bus eh, sustengia eta behazela sortu sibeuan egitura berri bat eta eh, etorkizunezko proieten sorarazteko eta helarazteko. Horren Et... Horen euh, euh gutuk, euh, dutuk, euh, ideia horen bildu bil dutuk, jente hanic, autec, jen presadun, eta beste, eta sora rasi euh, ades euh, mhm. Eta odaz erat, odaz do lagoita bosturte sortu zena, nola arribatu gira, zerbait aldatu zen ordean? Edo segi da batzen. Sortzen duk uh, hamar urte haitzina, eh? Mm mhm. Eran handeat. Eta eh, uste eh, diat. Eta bigerin ideazian uh, eh, egin ahala, egin hazela Sibiuan lotzeko, Sibiuan lotzeko baionako zesei eta berre orduinko dinamikari. Hoi. Eta hiugeren nahia edo ideazian, uh, Gerru harri buz eh, behar ziela launtu uh, eh, alhor berriak eta hoietan eh, behar zela partikulaski formakuntza salian lan egin goratu nivelak edo mailak gaztentako eta ebai uh, altxatu kalifikazio berriak sustengatzeko sibeoko enpresa dinamika hoi. Hoik izan zutian hiu ideak ordean uh, Eh, bire hoietan eh, lan egin du adezek, mena adezek uh, eh, herri lan uh, mobilizatzen zian jenteki lan beste lagun han itxeki lan eta ebai uh, sortu onduko adezak uh, uh, enplegiak sortu dut uh, teknikalaien hartzeko eta hoiek uh, lan egiz dezaten uh, uh, sibeoko projete Frantsua dazko, eh, beraz, eh, odazen lehen eh, edo um, ekonomia egitura horien lehen urratxak aipatzen genituen zurekin eh, goizuntan, eh, garaian eh, haute txita irakasle zinen ere. Mirezkak gure galde gerantzunik goizuntan, bestaldi bat bai, arte. Bai, izan Hoitarazten joitarazten dauzuegu, beraz Siberoko botzatik girela zuzenean goizuntan. Goiz behi eman kizun, eh, berezi bat odaz eh, elkartearen ogoita bosturten karrietara eta hainbat gomita izanen ditugu gurekin heldu diren eh, minutuetan. Baina elke garai behiz zure ganat egiteko, mo historikoa ipatutugu pixkat. gaur egun zer egiten duzuen ere, Egia da, berbada gehiago bahanatzeko, enpresak laguntza ekartzea erraiten delarik, zuek ze maneraz ekartzen duzu, eh, aipatu duzu, eh, sortzen direlarik eh, hainbat eh, hainbat laguntza eta kontseilu emaiten dela, baina nola pasatzen da hori konkretuki proiektu behi bat duen norbait badelaik? Ba, jadanik eh, errezibitzen dugu pepinieran, mhm. eh? Uh, eta espikatzen du zer den proiektu berria eta eta guk eh, bon, um, emaiten ditugu eta eta geo kontable batekin uh, kontua sortzen dugu algarrekin eta eta gero behar bada ebe, lur bat, ala, gela bat txerkatzen dugu argin, ala erraiten diogu, ze baden uh, merkatian, ze bon. Hora, hori da, uh, iran ez da ez da isa, ez normalki ez duk uh, esperientzaik eta hortako laguntza hoi untsa duk. Eta bada ebai euh, xare uh, bat, euh, xartzen uh, hiz euh, bat eta eta uste diat hoi uh, izi importanta dela. Ez uh, senditzi uh, ihau izalai, fin, mm -hmm. hoi importanta duk ebai. Eta, Siberuan, Badela ekonomia eh, dinamiko bat, langabezia zenbakiak eh, aski apaldira konparatzen badugu eskualegiari edo konparatzen badugu e, frantziako estatuari. Ekonomiaren dinamika hori ikusiz, ez dakit, egaiten alda, ekosistema ona badela siberuan enpresa sortzeko eta enpresa garatzeko? Bai, horrokorki, uh, ben, fe, haipatuko dugu geho xari beste beinat batekin. Uh, Aste gagurtuko dugu, eh? eh bai, bai, bada, Sibeuan, bada mila berre, berre un, ala mila hiue un, enplengu industria. Eta, eta horrekorki batuk uh, bost mila boste euh, euh, euh, un uh, enplengu. Uh, eta nahi diateran badela ehuneko uh, ogei, uh, ogei uh, ehuneko ogei aduk industrian. Eta hoi, sifre hoi, oso goa duk, mm-hmm. goiti, mm -hmm. goa duk bai. Eta adibidez eskolerian komparatuz, ala fe, ipar eskoleriko eskoleria komparatuz, ala frantzia komparatuz. Uh, eh, aski goa duk, eta... Um, Eta geho, uh, erraiteko uh, azken bai, erraiteko nola den, uh, aurten, Uh, eh, ehun ez, uh, eh, kasik ehun, bai, lautan hogeita hamar uh, jente errezibitu dugu eta xifre hortaik, ebe hogeita hiu enpresa berri sortuk, enfin, dira eta hoi, sibeuan mailan, xifre izigarri bat uh, duk, Aipazuzu beste beinat bat bat maiaren eh, inguruan, ba beste, partera, beste partearen eh, sahitz bat eh, egiteko. Egazkin gintza, aipatuko dugu, egazkin gintza azkarra baita e, siberuan, bada, bada alako gune berezi bat, egazkin gintzaren inguruan, hainbat enpresa hori baitira. E, taldeko beinat kazena, behemeka lantegiko ahduraduna gurekin egunon da, Bi itzaz, uh, eh, fite-fite dugu, berriak uh, eh, lasteak baititugu, eta gero segituko dugu bahanatzen. Uh, eh, emeka lantegiak zer egiten du, konkretuki. Odin emeka lantegian uh, bagia berroita hamar bat langile, eta egiten ditugu uh, berdinezko metalizko uh, piezak, mhm. Ordin huk be, de l'usinage duzu, uh, sotretanz safran eta holako uh, bezeroen tako. Beste impresen dako bai, bai, azpik kontratua. Bai. Ba, segituko dugu istantean egazkin gintzaz mintzatzen. Mementoan eh, joanen gira behien hartzera, sortiak baitira, Euskal Irratietan, Pantzo Irigaraia aktualitatea azpundu batzurekin. Bah, il Baitugu frantzian euh, fen soldak, eta soldak ara fen arazoa da um, azken, azken euh, produktuak, da fans de gamme. Eta hor, hor Black Friday dira egiazko uh, promozioneak, uh, Black Friday edo ostirale beltza pratikatzen duen Ramuntxo saltzailea entzun duzue estadu batuetanik etorri behera pentsasoina da Black Friday badau bi urte Europan ere antolatzen dela eta komertxante gehienak jokoan txartzen dira egu berria erosleak saltegirat erakartzia da helburua entxeina undieri buru egiteko iriguneko komertxantek ere entxartzen dira Black Friday egiten lekokotasunak ondoko berri sailetan Ondarrabiko saldun borda ere muan, ogoita zorzi mila metro karratu okupatuko duen saltegi gune handi baten eraikitzeko proiektua bidian da, egun saltoki eta mila zorzi hon autuen dako aparkalekuak. Txomin txagertzazu aitortu dauko, proiektuari bide baiteko dekretua izenpetu zuenian, zalantzak edo dudak izan zituela, baina zaila zela ere herriak zuen enplegua sortzeko aukerari, ate guziak estea. Bank elkarteko zazpion bat bolondrez Euskal Herriko saltigia undien aintzinetan plantatuko dira bihar eta etzi jendek eskainiko dizkieten elikagai edo janarien blitzeko hauek bihotzeko ostatuak bezalako egituren artean banatzen dituzte ondotik Euskal Herriko 6.000 familia lagunduko dira gisa hortan. Gau gaztertuko dute jakes esnalen baldintzapeko askatasun galdera, oita amagurte preso dela, bizio sora kondenatu zuten, eta 2000 eta baldintzapian ateratzeko eskubidea luke jadanik behin egina zuen galdera, baina nukatua izan zitzaion. Uztaitzeko etxarri formakuntza zentroko ikasle batzuk abenduaren bostian egin zuten mobilizapena, joan azar, edo eginen dute mobilizapena bakatu. Joan den azarroera bostian zuten greba egin jadanik, soziala arloko ikasleen egoera salatzen dute, bereziki aurten plantan eman den erreformaren ondurioz, urtia errepikatzeko aukerarik espaitute gehiago, bestalde ikaslea initz bezala prekaritatea pairatzen dutela diote. Eta jende gutxik badakike ete eh, Baionako Salandresen zinema bat bazela karikatik ez da ageri, oita amaseian eraikizuten eta mila behatzente iruten oita amabian etxi, lebea beten Baionatipiko elkarteak deia darra jotzen du. Leku historiko hori bazela jakiteaz gaino hartu da, tipiko parropiako elkarteak saldu diola promotore bati eta unek permisa badula bastiza horren botatzeko eta ogoita bi bizitegi berrien eraikitzeko bere hauzi prozedura bat galdegin dute horren geldiarazteko abenduaren amagian iragaren da hau. Pantzo, irigarai sortziterdietan eh, behi sailaren eh, zat behi zitugu. Siberoko botzatik ari gira goizuntan eh, zuzenean goizberri emankizun berezia ekonomiari beako bat, eh, Siberoako ekonomiari beako bat, oda segiturak ogoita bost urte betetzen baititu, eta berriak eh, asiaitzin zabaldu dugu gai bat, egazkin gintzarena eta erran bezala, bainat kazenaf, emeka lantegiko arduraduna, emeka dena ahtzaiak taldearen parte bat, eta ba, bainat elke garaie gurekin ere atxikiko zit ditugu maiunen inguruan. Eh, elkar, beraz, eh, zuzentzen duzun enpresa ere, eh, eh, ari baita. Bon, Beinat, berri berrizurik ganat giteko, eh, Egia da, egazkin gintzan, badirela enpresa importanteak uh, Siberuan, hiru enpresa nagusi. Nolaz, uh, nolaz Siberuan kokatzen dira enpresa horiek? Ebe uste dit, uh, hor eh, guia eh, emekak uh, aurten egiten tutu be hogeita hamar urtik, ospatzen tutu, hor di hoietan, Eh, Bezerro handi hoiek ekipo mantie deitzen dugunak eh, bat eh, pu basuzun handi bat beita, beti oluen mezie deitzen zena, oa izafran. ordi hoietan txerkazen zititzen enpresa, han egiteko giteko, beizen goitib esuten beizen, merkatu hoi, aeronotiko merkatu hoi, Oste eh, dit bergaiza izan zen eh, kostaldin edo lapurdin uh, eh, ekin, eta ordin hemen gainti, oluen gainti, txerkatzen zititzen lantegi edo pieza egile zumait. Eta ordin hemen badakit, Siburun bazela, uh, bat lanin aizen uh, uh, Ninja, eta ordin esker edo bon uh, bexare e neskare, uh, sumait hasi zitutzen uh, hola be, egiten uh, bezer hoientako. Mhm. Me, kokapena, Siberoaren kokapena, egeda ez dela hiri haundirik e, hemen, eh, eta baiona aski, aski urrundira, e, alde batetik. Kokapen hori geografikoa, abantail bat da, desabantail bat da, konkretuki egazkin gintzaren eh, Uh, ez da, duk hortan, uh, be deja klient hoi uh, kantin duk olu eduk uh, hoi tan baizik. Et ordin ez duk uh, hurin, geho, abantaia bat ez dakiat hala erraiten hal duguna, men bon, ez euh, bardin, euh, bon, niok uh, ki euh, naturalki geho ingatu ginela hobenin uh, paue abuz, turbomeka hangainti beizen, eta e hobininez uh, aski eh, be eh, kostaldi lartino edo hatbus uh, dazo e beizen uste diat hoik klient hoik uh, surtut kostaldeko edo lapordiko lantegiek uh, tutela serbitxatzen eta gu ez hainbeste hoik kamiatu azken urte horietan hobinin, me hatxarre hortan uh, holazian uh, Eh, Beinat, eh, elke garai, eh, zahit, kanpoan Sibiroa ezaguna da egazkin gintzaren, egazkin gintzaren zat, hor badela gune berezi bat, edo, Ba, ezagutuk da, bai, uh, aeronautika eh, entxailan, mena... Uh, egia erran, haipatu dugu, uh, just hoi beno lehen, afen, eman beno lehen bainatekin, mena... Uh, aeronautika, aeronautika xaila, uh, industrian da laurden bat, sibeun. Mm. Bada, beste gai gaisa, gaisa hanitz, eh? Uh, kautxuan, uh, industrian, agroekonomian... Euh, charpante metalik delakoa, euh, bade, gaiza hanis euh, badek oso diversifie, uste diat surtut, uh, abantalia bat ba, bagunila, eta abantalia hoi duk industriako kultura, eta hoi espartinatik horra uh, Mhm. eh, betidanik, hasik, <laughs> eh, betidanik ez mena, bada ez dakitzu bat urte, eta eh, uste dut hoi, hoi egiazken abantalia ba, bat dela, eta oso diversifeduk eta bortxaz, hoi eh, ez beste posibilitateik. Mhm. <clears throat> Beinat kazena, ba, zurekin eh, segitzeko, eh, formakuntzaren gaia eh, ere bada, industriako eh, ara, gai tekniko horietan. Atxe maiten dituzue, gazteak? Ordin din, uh, eh, horre be interesen bat izan zuzen, eh, zen uh, uh, liseoa zabaltu zela, eta liseoa lehenik, eta urte bat ustit, uh, behantago BTS bat zabaltu zena, hor horietan hoietan mikroteknik daitzen zen, eta mikroteknik sail hortan ikasten zene egiten be, de, de l'usinage, kwa. Oh, Errandezagun, gehi bai kalitate, kontra, maillé euh, bah, il euh, ordine eh, ordinagailietan eh, planuen egiten, eta bon, uh, arlo hoi hoetan uh, ikasten zititzen gaizak, eta ordin be lantegi hoientako, uh, egazkinen lantegi hoientako izigar interes garri zuzen. Eta justoki, be, be ingi hontan, bai bainad, bai uh, sumait hor, uh, justoki BTS hoi egin dizie, mm -hmm. eta egazkia zen bortxaz hoi uh, be, bekaniketan uh, aitzeko uh, hobena, mena bai eh, gaizauak uh, eh, zabaltzen baizen. Hor din begu elantegietan, badizu gehanitz, oaiko uh, egunetan, hoi egin, egin diena. Oai, uh, be, bon, ez gintitzun denak uh, o hantike hartzen jale bortzaz, eta formakuntza azkar bat baduzu lantegietan. Uh, Han nio oai, be hartzen dugula, be heritarrak ahaloz, edo ba, norbaitek zuin euh, euh, batutien bat euh, uh, diplomak eba, imena formakuntza egiten ditugu lang tegietan, hartzen ditugu gazte edo ezain gazte, eta hor uh, diezugu jakasten eta ikasten dizi uh, bekaniketan. Mm-hmm. Industria... Mm, sail bat da, zointan, ba, lantzariak, alare, aski honak diren, hola aipatzen da, hainitzetan, Siberoako gazte batentzat uh, da industria? Bai, bai, berkaizta duzu, heben. Eh, uh, eh, be, hasten duzu, Dependitzen dizu eh, nula hasten den, eh, zagutzak uh, eh, ez be, be, edo hola, baina beste lan, bon, pentsatzen dizu industrian badela hobenin beti bekanika batetan edo hola lan mm, egitia dela, jakin behar dizu bardin bmk gija, uh, kaji langilen erdia, uh, ez dira bekaniketan ai, baina bai, uh, saietxeko lanetan errandezagun uh, zerbaitak, xaltzi, euh, euh, logistik, kontrola, euh, eta aztekit metode, metod, feintzun bat, uh, arlo desberdinetan, eta holako gaizak, uh, holako enplegiak tutzu uh, zunia kalifietien, eta be, hilabete saiake, uh, emendatzez juitentia, eta interesen taktia hilabete saia behien estrian, Zurekin bukatzeko egiteko e, egazkin gintzaren e, sektorea. Azagit, garaiuntan e, lagialdi klimatikoa eta hainitza aipatzen den garaian, e, behar egazkina gutiago hartu beharko dela ere aipatzen da. Ezeket, geroa, behar da hemendik zomaituzetara, nola ikusten duzie, oino geroa duen sektore bat da? Gu pentsatzen dugu bai, uh, äh, hoit äh, arrazuk, äh, uh, mebon guiak uh, ez uh, hobinin hain handi uh, uh, tutsu bai uh, daso, bai erbuz, bai uh, hoien gu deja gu tutsu uh, ekip mantie hoien uh, xerbutxalik ordin hurinago gu arrinkuak uh, azken urte hoietan pu, et, eta segure berrak izanen uh, ondo kurtetan, eh, duzu kompetizioni, uh, eh, herri, kostea paleen ekin, sikluak uh, nula izan entien, uh, holakuk me prefosta, uh, hoike, uh, guiak izan entia bortzaz. Ederki, mm-hmm. ba, bainat kazena, BMK lantegiko ardura duna, hartzaiak taldeko parte den enpresa bat. Mil esker gure ganat jinik, eta pasaigunon. Esker ikan Bon, segitzen dugu goiz berri berezi hau sortziak eh, eh, amairu minutuz eh, pasaturik. Horretara ziko dugu, Siberuko botzatik ari girela, odaz ekonomia sustatzeko elkarteako goita bosturte eh, betetzen dituela. Aipatuko dugu berantago, sortziterrietara tarri bat haitzen, eh, ze programa pentsatua duzuen eh, larun bateko. Baina beste sail bat idekitzen dugu aldi untan, eta agro um, laborantza aipatuko dugu, agroindustria, transformazioa, eta eh, ongi etorria egiten dako beraz, peio kialt asuria kooperatibako ardunari, arduradunari, dunari, peio kialt Transformazioaren eh, industria gaur egun, eh, industria ez dakitola deitu behar den, baina transformazioaren saila, siberoan gaur egun zonbait zenbakiz nola, nola laburubiltzen algin Bai, agroalimentera sail hortan, badia hoita hamar uh, lantegi. Uh, otan uh, bat uh, enplegi bat duzu sail hortan. Izan da din... Uh... Ba, barkatu, barkatu. Berri zaxiko gira bai. mikroa uh, rekin arazo kipi batu kanta. Bai, berazpe joki alta, berriz ere eh, aipatzeko transformazioaren uh, sail hori, Siberuan? Bai, eh, ordin uh, agroalimenter sail hortan ba, batutuk uh, hun langile eta hoita hamar lantegi, Sailhortan sail hortan haidienak. Uh, Prefosta lotuitutuk heben, hebenko labontxai, izan da din uh, esne transformatzia, hor din xail uh, hortan izentatzen hatutugu be xom lantegia, hartan baduk uh, usteate hun bat langide uh, askoria kooperatiba euh, euh, hartan uh, eraniok uh, zazpi langile. Etxe gazna kooperatiba ebai eh uh, gazna tegi bat, fen euh, gazna huntzea ezartentie eh, laboiek uh, zerbutsu bat hartan ebat bi, bi langile. Euh, eta geo uh, bat beste parte bat ebai urdankian inguian horrok euh, euh, uh, bat bildo zen nun pentsatzen jat hoita bos bat langile eta uh, mentuz zunbait ahatzeko teat mena oberen aligine uh, transformatzen dina e bat hartan batuk uh, bizpahiu langile eta beste sai bate bai uh, hein bat eh, important dena e bai agi uh, edo agi mustia uh, maureko hiltegia hoita bost langile hoita bost langileki uh, asuia kooperativa hogei bat langileki uh, kauzo kooperativa e bai haik egitentik uh, asui bitzia eta eksportazionia ordin txail hortane uh, horre baduk uh, langile langide hanitz, eta ez diat behar hatze bai, konfitur de hotu zul, hartane batuk eh, eh, hama bost edo hogei bat langide, eh, eta haike batik projetak uh, hebenko fokuni zaileki aitzeko, eta hola um, xagar eta peak eta hola transformatzeko kompot bezal eta hola. Ordin, uh, amini bat xail paketa, projet paketa uh, transformazioan eta horren inguian sibeuan. ikusten dugu, bai, hainitz gauza desberdin, badirela laborantxak eh, historia luzea duen eh, lujaldea da siberoa, eta hori noindaka duena. Lare, dinamikaren aldetik, eh, azken urteetako bilakaera nola, nola ikusten duzuzuk? Uh, ordin batutuk alde baikorrak eta alde zeskorrak, bosta, uh, alde baikorrak uh, jale uh, ez nian inguian uste diat jale uh, merkatu horrek etxekitzen dira, hainbat tuntza. Uh, izan dadin etxe ekoizlentako edo lantegientako uste diat hebenko gazna eta AOP sustu eta AOP oso irrati hoi uh, ezerkisaltzen dela. Eta presiuk jale... Uh, prefosta guetako ez duk sekunan aski goa, prefosta, mena jale etxekitzen dik jerki. Uh, kumpatzen bada beste Averoneko basi haiki edo sardein eta beste eskualdetan nun egiten den ez nia. Ega duk heben jale euh, bestetan beno goa godela gu ez nian presua Eta hoi, jale... Ba, euh, Uh, ez tegat uh, genez beti eh, merkatu hoi azkar dela eta hale eh, badela geho bat uh, ez nian guian heben eh, usu entzuten duk habosik, bon, merkati ez dela hun bon, bester kompatzen bada hale uh, etxikitzen dik eta bon, lan handi eginik izan duk promozionian egiteko eta hola uste jat uh, emaitzak batutugun oai eta uh, uste Usteat, badik ale, euh, hama bors bat urte dohola e, presioa beti amini bat goratzen dela urtoz, eta hoi marka hunduk. Eta geho uh, etxe koizilentako ebai, usteat, euh, bat dela hoita hamar bat, euh, izan ditin uh, fe, etxen uh, dienak edo mendian jeisten ditienak ebai udan, ez dela renku handik gazdan txaltzek, ordin, hale, ez, ne horren guian dinamika hun bat, Gio, eh, eh, beste eh, haskuntza importanta heben behien behi nenguian, hor aldiz uh, uh, nekezia handik batutuk, uh, xaltzen batuk hie kabalik edo Euh, bon, voilà, euh, hartan euh, ez duk eski uh, gainen, juiten behiti kabaliko hurun, eta egia duk, bon, batutuk uh, urte beste zumbait ez hain eta bon, hor, egia, esenditzen eh, diag, jale hor, gutitze txipi bat er, mm, behik xaltzetetie txaltetan, ez ezti eh, segidaik edo emaiten behier, Badu beste ahazu bate, txaltetan eh, jebeita gehuak eta jente gutiago, uh, eh, eh, uh, usu hian hize txaltian, uh, bon, haitetaman laguntzae uh, minibaten buian txipitzen duk, adinaik eta hola ordin haitu bat egiten duk uh, hi bi hizkuntzen hartin, eta zumbaitek ustentiti behik edo txaltzen, ordin egiat behin uh, zenbakiak uh, minibat txipitzen haidela. Asuria kooperatiba, eh, aipadezagun berba zehazkiago, Eh, gaur egun Asuria Kooperatibak zer saltzen du eta norat saltzen du? Ordin Asuria kooperatiba bat duk berre egin bat uh, uh, kide um, Karle eta egin eta hogei bat uh, behi eta sahale Karle um, eta bon, merkati uh, eh, haidu uh, eh, goatzen. Uh, alde baiko horre basiela eta eskorrak, bo baiko horretan jale, jenditzen jagu jale jentek nahi dela gehugu eta habo uh, tokiko edo lekuko agi ezan. Mm. Uh, izan dadin uh, eskoletan edo magazietan ebaia, eh? edo jatetxetan, senditzen dira azkarki, uh, uh, lekuko ekoizpener ingoatzen dira, eta bon, hoi uh, markahunaduk, eta geho, e, bai, bestaldetik, senditzen dira gale agi jate hoi uh, txipitzen mm. aidela, urtoz, aspaldidanik, mena hoi azken urte hoitan mentuz habose, Bon, entzuten en betutu gaizak ungu amen haibuz eta hola uh, hun estienak uh, fein ez dela bortxase hain, karbon, eta bai. Hortzen duela hori, bai. haipatu zen berrike? Bai, bai, mena bom, hor, uh, hale bat dugu heben arra postu bat, hos dit, aski, aski askar bat eh, hori uh, hukatzen duguna, gu heben mendi eskualdetan, uh, ez bada hanskuntzaik, uh, ez duk ingoamenaik bate hor eh, salba eh, jinen duk emeki emeki, ordin haskuntza guk behariak atxutoki askarki defendatu, eh, nahi bat utugu gu e eh, basterrak ebai eh, heimbatetan etxeki. Mm-hmm. Zurekin eh, bukatzeko, eh, bitzaz industria ipatu dugu lehenago, zait, laborantza eta industria konkurrentzian dira, siberuan? izaiten aldira, izan lujendako, izan eh, gazten erakartzeko, holako zerbait pentsatzen alden edo ahun beste eskema batean gira? Ez, bo ez eh, pentsatzen uh, hein hortan gien, eh? bom, akuntrai, uste diat, hale labontxak industrian beharra badila ebai, bom, uh, baduk bi industria xail, baduk batutu kooperatibak nun laboa bu eta isiatzen dienak zerbaiten zerbait nik transformatzi eta mini bat uh, plivalu horren txikitzia heben gaiti, usteat hori berrezkoa den. Eta bom, ez diat henetik gampo konkurrentzaik ikusten bien hartin, usteat uh, ekosistema raiten gina, usteat bada dinamika bat gaizen egiteko eta uh, txipien egiteko laboaier eta laboien uh, moskinen edo eskopa ekoizpenen egiteko, usteat baikor datekil eta dinamik azkar bat tekila. Peioki alt, mil esker eh, gure gana jenik Asuria Kooperatibako. Ardura duna. Goizberri berezia ostegun untan. Odaz egituraren ogoita bosturten karietara Siberoko ekonomiaren argazki bat proposatuko dauzegu. Azken amarkadetako ibilbidea eta etorkizuneko erronkak aipatuz, eskualdearen ekonomia biziarazten duten protagonista batzuekin. Ostegununtan, goiz berri, Siberoko botzatik zuzenean, sortziak laurden gutitatik sortzi erdietara. Segitzen dugu, eh, gure goiz berri berezi hau ejan bezala. Innovazia edo berrikuntzaren eh, gaia sartzen gira orai, Jean-Jacques eh, Carrikiribord, elkar lantegieko kudeatzaile. Egunon? Egunon? Egunon? Mo, elkar eh, lantegiko kide bat ordugu emankizun astapenetik, ala ere behar gehiago <laughs> barnatzeko eh, zurekin. E, zer egiten du elkar enpresak? Behar handuzun bezala sortu da, deja lehenik 2000 bostean, sortu ginen enpresa hori behinat ni. bi aktivitate nausi bat jagu, bat duk ingineritza eta fabrikazioa guk egiten dugun uh, tresna bereziak, utiarriak, uh, eh, zerbitxuak eh, enpresetan. Eta bigeren uh, eh, bigerren aktivitatea da metrologia industriala, oso zehatza da, fin, kontrolatzen tiagu pieza mekanikoak eta zehatzatienek sektore uh, sustut uh, aeronautikoko sektorean. Mm-hmm. Bai, sektore aeronautikoarekin, norekin ari ziztelanean bereziki? Orduan, uh, guk agira euneko Euneko mm, o, eh, hiutan hogei eh, egiten jagu aeronotik eh, sektorean. Egira hemenko bezero handiekin, mm bada ordin Safran, bada Arian, Arian Group eta bada ebai Daso e, miarritzen. Hoitira hiru gue hiu bezero handienak. Eta gero be, zabaltu ditugu merkatia ebai eta baitugu bezero egualdean ebai. Mhm. Eh, beste sektorean e, eta hortan e, eh, azkarki egira. <coughs> Bakatu, eta langileak ezenta inovazioaren uh, sailan behar dira jende formatuak, eh, lehenago aipatzen ginuen ere. En, nundik jiten dira? Hemengoak dira gehienak? Ordin, hemen maulen oita lau langile bada. Uh, gehienak uh, dira edo uh, amikustara. -hmm. Ege eh, da, amikuse ebentik uh, eh, lorden bat dela, uh, dela. Geo uh, ikusi ginuen hemen oso zaila izan entzela, uh, saila hortan, ikerketa garrapenetan eta innovazio hortan, nahi baginuen aitzinatu, uh, oso zaila izan zela ebentik egitia, zenta uh, ez ditugu uh, hainbeste haitik. Ordin eh, deliberatu delibatu ginuen eta hortakoze delibatu ginuen bulego batetan zabaltzea baiunan, mm -hmm. han ere esago da prefosta, eta bai uh, ordizian. Han uh, ere esago da, baina hemen bardin uh, egiten al ditugu uh, uh, garapena e uh, goen presetan, zenta uh, formakuntza ekin e, emeki emeki, ebe uh, aitzinatzen uh, adibidez, uh, eh, haipatu ginuen, mena estiaekin ekin baditugu harremanak, eta astiak formakuntza hai? egiten giti eben, uh, eh, maulen, eta uh, voilà, kompentzent haigutuk altsatzen, haigutuk uh, aitzinatzen. Izaten alda hatxarretik BTS albat, soitako uh, liseotik elkitzen dena uh, mena emek emek urtez urtez eta geho izaten alda uh, norbait oso kopententa dena. E, Aipatu duzu e, Gipuzkoa, ba, justuki Gipuzkoako goierri aldeko. E, Norbait dugu gurekin telefonaren beste puntan goizuntan. Xabier Perez, beraz goieki, goierriko garapen e, agentziakoa Xabier Perez, egunon? Egunon, zuheri ere. Ba, odazek antolatu egun aldean e, izan entzira larun batean. Berbada, bitzaz, e, garapen agentzia baten egin beharra egitekoa zer da, zer egiten du? Bai, Bueno, garapen agentzi hemen eh, goierrin, e, eh, iru helburu nagusikin jaio zen ez, eta hiru helburu nagusi ditugu. Bat, hemengo eun industriala edo tejido industriala indartzea, horretarako e, gure metodologia elkarlana da, enpresen arteko elkarlana, bai enpresa handiak txikiekin eta baita enpresa handiak euren artean eta txikiak euren artean. Bigarrena da, ekintzaile berriei laguntza ematea e, beraien negozioa montatzeako garaian, e, bideragarritasun plana egiten lagundu, e, merkatu azterketa egiten lagunu, lagundu, eta gero goiekik badu e, enpresa inkubategi bat, e, zeinetan e, ekintzaile berriei eskaintzen diegun espazioa. Eta elkarre ingenieritzak adibidez, ba, bueno, gure eraikinean dauka ba, bere ordiziako bulegoa. Mm. Eta hirugarren lanlerroa da turismoa ere lantzen dugu garapen agentziatik, eh? bertako turismoko eh, ba, hotelak, restauranteak, eh, paradoreak eta bar, ba, lagundu turismoko produktuak sortzen elkarren artean. Mm. Hiru helburu nagusi horiekin eh, lantzen du goierriko garapen agentziak, goiekik. Eh, Xabir, eh, Perez, eh, azken galdera bat, demora gainean baitu, bai? behar bat, bihitzez, eh, zehar eman siberuarekin, goierrik siberuarekin? e, azkeneko urtetan elkarri esker e, geroz eta gehiago. E, Lengo urtean edo janjak zuzendu bestela, baino e, urte urrena ospatu zenuen, ezta? da? E, elkarri ah. ingenieritzen ah. urte hurrena, eta bertan izan itzen, eta bueno, han e, harremanak e, e, sendotu genituen bertako ba, zenbait enpresekin, elkarri ingenieritza berarekin, eta bueno, emeki emeki guk ere nahi dugu, E, gure fronterak zabaltzen joan eta pixkanaka ba, ziberutarrekin, eta bueno, eh, beste Euskal Herriko beste zenbait eh, tokiekin, elkarlan hori burutu. Ba, mil esker, eh, eta e, eh, joaitaraziko dugu, beraz, larun batean hemen izanen zirela e, gazteluan. E, Bestade bat arte? Hoi da, eskerrik asko, beraz. Aiara, eta e, saio unen eh, bukatzeko bainatelke garai behiz e, zure heldu gira, ipatzu dut, irabakneko jauregian, elarun bateko itzok gomita luzatua, zer izanen da?